Badrut Tawhid studiyasi taqdim etadi alhamdulillahi robbil alamin assalotu salamu ala ashrofil anbiya va imamil mursalin nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam amma ba'd assalomu alaykum va rahmatulloh jihodga qatnashish va unga yordam berishlik vositalarini o'tayotgan edik bizlar 22 ta vositasini aytib o'tgan bo'ldik bugungi o'tadigan darsimiz 23-sidan boshlab o'tamiz ekan. Jihodga qatnashish va unga yordam berishlikni navbatdagi vositasi 23-vositasi bu o'qotar qurollardan foydalanish, o'qotar qurollarni ta'limini olishlik. Usul fiqhda bir mashhur bir qoida bor. Ma la yatimmul illa bihi fa huwa wajib degan. Vojib narsa nima bilan tamomiga yetsa, u narsa ham vojib bo'ladi deydi. Bu mashhur qoida bu. Ya'ni qaysi amal bo'lmasin, Alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruqlar bo'ladigan bo'lsa va ana shu amalni kamolatiga yetishlik uchun, tamomiga yetishlik uchun nima narsa kerak bo'lsa, lozim bo'lsa, o'sha narsani ham qilishlik vojib bo'ladi. E, shuningdek, mana jihod bugungi kunda jihod farz ayin deyapmiz. Mana shu jihod ado bo'lishi uchun, jihod tamomiga yetishligi uchun hozirgi vaqtda zamonaviy qurollarda ta'limini olishlikni talab etadi holat. Ya'ni o'qotar qurollar, ha, mana avtomatlardan foydalanishlik imkon bor imkoniyatimiz bilan. Aidu lahum mastata'tum, ya'ni bor quvvatingiz bilan tayyorgarlik ko'ringlar. Ya'ni bizlarda ana shu o'qotar qurollarda qaysinsigacha imkoniyatimiz bor bo'lsa, ana shu imkoniyatimiz bor bo'lgan, imkoniyatimiz darajadagi qurollarni, dushmanni qarshisida turadigan ana shu qurollarni, zamonaviy qurollarni o'rganishimiz bizlarga vojib bo'ladi. Chunki bizlarga Alloh taolo vojib qilgan, farz qilgan ana shu jihod ana shu qurollar bilan to'liq yetadi bugungi kunda. Qandayamki payg'ambar alayhisolamning davrida jihod qurollar bilan, ya'ni u vaqtdagi qurol qilich bo'lgan. Qilich bilan tamomiga yetardi, qilich ilmini o'rganishi vojib bo'lgan musulmonlarga. qilich bilan yoki kamon ilmini shug'ullanishlik. Lekin bugungi kunda u javob bermaydi talabga. Demak, bugungi kunda qurollarni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Va yana payg'ambar alayhisolamda mana bu hadisga e'tibor beraylik. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, ogoh bo'linglar, ala innal quvvata arromiy. Ala innal quvvata ar-rami. Ala innal quvvata ar-rami. Ogoh bo'linglar, quvvat otishda dedilar. Ogoh bo'linglar, quvvat otishda. Ogoh bo'linglar, quvvat otishda deb 3 marotaba takrorladilar. Ya'ni quvvat bu otishda ekan. Xo'p, bugungi kunda ko'plagan mana ahli ilmlardan, ulamolardan so'rasiz yoki musulmonlardan so'rasiz ham, ha, mana Alloh subhanahu va taoloni hammamizga bu elementar bo'lgan o'zi asli masala bu. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo o'liklarga o'qishni tushunmagan, balkim insonlar orasida litahkuma baynan nas hidoyatda insonlar orasida siz hukm qilishingiz uchun Alloh taolo nozil qilgan. Ya'ni qonun u, konstitutsiya u. Qur'on bilan yashash kerak, Qur'on bilan hukm qilinishlik kerak. Ya'ni zinokor odam toshbaron qilinishligi, ha, yana o'g'rini qo'li kesilishligi, yana boshqa xatlar va boshqa ta'zirotlar bular mansux bo'lgan emas. Bu qiyomatgacha javob beradi bu qonunlar. Mana shu qonunlarni insonlar orasida joriy qilishimiz zimmamizga vojib va mana shu narsani o'rnatishlikka harakat qilayotgan insonlarmiz biz. Xo'p, endi hozirgi kunda aytiladiki, ko'pchilik aytadi, ularga aytsizki, nimaga bugun shariat tatbiq qilmayapsiz? Millionlab insonlar ta'lim olyapti mana butun dunyoda, ha? Mana arab diyorlarida bo'lsin, ajam diyorlarida bo'lsin, qancha yerdilarda talab ilmlar fiqh kitobini o'rganadimi? O'rganadi. Faqat tahorat namozini o'rganmaydi. Davomi bor u yerda. Ya'ni kitabul muomalatlar bor, kitabul o'da nimalar bor, ya'ni kitabul hududlar bor, ya'ni hudud kitoblari bor, ya'ni qana jinoyatchilar kitabul jinoyat bor, jinoyatchilar qanaqa jazolar. Bular hammasi o'rganiladi. Hamma ulamolar o'rganadi, boshqalar ham o'rganyapti. Shuni orqasidan diplomlar olinyapti. O'zi aslidan bu murod faqat u olib, informatsiya bo'lib kallada qolib ketishligi emas, hayotda shariat tatbiq qilinishi kerak. Xo'p, endi ularga savol beramiz. Nimaga tatbiq qilmayapsiz desiz, bitta javob beradi. Quvvatimiz yo'q dedi. vatandagi musulmonlar bo'lsin, peshvolardan so'rang, nimaga shariat tatbiq qilmayapsiz deng, o'zi Qur'on deb yonayapti, insonlar yonadi haqiqatan. Qur'on uchun yonayotgan insonlardan so'rasiz ham, tatbiq qila olmaydi, sevadi Qur'onni, xohlaydi hokimiyatini, haqiqatan xohlaydi, lekin nimaga hukmini ijro qilmayapsiz insonlarga desangiz, quvvatimiz yo'q deydi. Vlast bizda emas deydi. Vlast bu kufr hukumatida masalan. deydi, to'g'rimi? Ha, xo'p. Endi shu quvvat nima deydi Payg'ambarimiz nima deyapti? Alaynal quvvatar romiy Ogoh bo'llar, quvvat otishda deyapti. Ya'ni bu ularda aytayotgan javoblar to'g'ri, ya'ni quvvatsiz shariat tatbiq qila olmaysiz. Ya'ni bir kishigaki shariat shuni e'lon qilinib turib, zaiflarga shariat tatbiq qilib, boylarga qila olmay yoki kattalarga qila olmay qoladigan holat emasda. Hammaga quvvatingiz bo'lsa, kuchingiz esa keyin islom imorati e'lon qilasiz. Ya'ni sizda quvvat bo'lishi kerak. Bu to'g'ri gap bu. Ya'ni quvvatsiz shariat e'lon qilib olmaydi. Lekin mana shu quvvat nimadan kelar ekan? Da'vat orqasidan keladimi payg'ambar alayhisalom? Yo'q, faqatgina ilm olishingiz orqasidan keladimi desa, yo'q, uni o'zi kifoya emas ekan. Balki payg'ambar alayhisalom aytdilarki, ogoh bo'ladi 3 marotaba takrorlayapti. Ogoh bo'linglar quvvat otishda. Ogoh bo'linglar quvvat otishda. Ogoh bo'linglar quvvat otishda. Ya'ni mana shu quvvat otish orqali quvvatga yetishasiz, quvvat orqali shariatni tatbiq qilasiz. Na islomiy tuzum bo'lsa, na kufriy tuzum bo'lsa, hech qaysi davlat o'zi quvvatsiz, ya'ni bir kuchga ega bo'lmay turib, armiyasi yo'q bo'lib turib, qurolli bir kuchi bo'lmay turib, o'zini shariatini, o'zini hukmini tatbiq qila olmaydi. Qo'l Bu aniq bu narsa. Insonlar faqat gapni tilini tushunmaydi. Albatta qilish tilini, u nimani tilini, qurol tilini tushunadi. Qurol bilan keyin bo'ysuniladi. bu islomni ham qattiq olinadi, bog'iylar, xavorijlar qattiq olinadi. Islomiy davlat bolsa ki unga bog'iylar tissa qatl etilinadi. Ya'ni kuch bilan bo'ysundiriladi. yaxshi bilan qil, yaxshilik bilan da'vat qilinadi, olinmasa kuch bilan bo'lsa ham bo'ysundiriladi. Demak, mana shu quvvatni, ya'ni payg'ambar sollallohu mana shu demak quvvatni otishini, orqasidan kelishligini xabarini berdi. Buni yahudiylar yaxshi bilardi. Kofirlar yaxshi bilardi. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ey Muhammadul islom, ogoh bo'ling. Sizdan hargiz rozi bo'lmaydi. Ya'ni bu ummatga ham xitob. Sizlardan hargiz rozi bo'lmaydiki, yahud va nasoralar to ularda millatiga erishmagunlarcha. Ya'ni ular hech qachon rozi bo'lmaydi. Ya'ni ular bizni shariat tatbiq qilishimizga ular rozi bo'lmaydi va mana shunga olib keladigan yo'llardan ular kesib tashlaydi. Ya'ni bu ummatdan nimaga jihodni ular olib tashlayapti? Nimaga umuman ularni jihod haqida fikr qiladigan ulamolarni ham qatl etib, bekitib, ularni yo'qotib, u olimlar tanitmaydi? Nimaga? Chunki ularga mana bu ummat ta'lim olishi kerak emas Qur'onlarni. Quvvat ilmini o'rganishi kerak emas. Bu quvvatning orqasidan ular shariat kelib qolishini ular juda yaxshi biladi. O'shuning uchun hech qanday ular imkoniyat bermaydi. Pichoq tushsa ham o'shaydi. Pichoq bilan ham qamab tashlaydi. Shuning uchun demak jihodda navbatdagi turib mana shu zamonaviy qurollarni o'rganishi kerak ekan. Demak, bu qurollar orqasidan bizga nima kelar ekan? Demak, mana shu quvvat kelar ekan. Mana shu o'rinda bizlar inshaalloh mana shu da'vatlarimiz yetib borayotgan birodarlarga ham xitob qilamizki, ya'ni birodarlar ana shu vatanlaringizda imkoniyat bo'lsa, vatanlarda harakat qilinglar, qurolni olib ta'limni olishlikka. Agar imkon bo'lmasa, xosatan biz yurtlarda qiyin. Masalan, qurol olmagan odam jihod qilish rostdan haqiqatan qiyin tuyular ekanda, biz ham vatanda yurganda haqiqatan ochig'i bir nima tuyulardi. Qanday bu mujohidlar avtomat otar ekan, qanaqa qilib odam o'ldirar ekan, qanaqa ekan inson qo'rqoq bo'lasan-da. Qatta yonimizda bitta gay tursa yoki otda bitta spetsnasi bilan tursa, qo'lida quroli bo'lsa, shu 5 6 ta birodar borib olib olib qo'ysak ham bo'lardi, lekin ola olmaganmiz. Nimaga? Chunki qurol otishlar tayyorgarligini ko'rmaganmizda. Ko'rmagan odam qo'rqoq bo'lar ekan, ota olmas ekan. Ya'ni u azm qila olmaydi, azimat qila olmaydi. To'g'rimi? Bitta uchastkova militsiya kelib, mahalladan chiqib ketaveradi birodarlarni, qo'lini qayirib, olib chiqib ketaveradi. Shuncha mahallada birodarlar lillahi va inna ilayhi roji'un nima bo'lar ekan deb kutib turaveradi. Shuni qo'lidan qurolini olib turib o'zini otib yubora olmaydi. Nimaga tayyorgarlik qilmaganda? Aydu lahum mastata'tum qilmaganda, ya'ni bor imkoniyatlar bilan tayyorgarlik ko'riladigan narsani qilmaganda. Ya'ni Demak, ana shuning uchun birodarlarga aytamizki, qo'rqmanglar, mana bizdan qo'rqardik, ochig'i xalqda qo'rquv bo'lar, lekin ana shuning uchun ya'ni o'zingizlarda imkon bo'lmasa chiqinglar. Hijrat mana hijratni fazilati. Hijrat qilib chiqadigan bo'lsanglar, bu yerda Anvar avlaka aytadiki, agar sizlarda imkon bo'lmasa vataningizda hijrat qilib chiqinglar hijrat maydonlariga deyapti. Sizlarga imkoniyati bor bo'lgan yerlarga. Otinglar, o'rganinglar deyapti. Otganinglarda hali qalbingizdan alamzalar chiqib ketadi. Sizlar shu tayyorgarlikni izzat hayotiga keyin o'rganib qolasizlar. Keyin qurolni ko'tarib yurgan odam, otib ko'rgan odam uni tashlamay qoladi. Chunki erkaklikning fitratida bor bu narsa. uni otib yurgandan keyin inson tashlamay olmay qoladi keyin. O'rganib qoladi. Keyin sizga haqiqatan otsak bo'lar ekan u deysiz. Otsak bo'lar ekan-ku deysizda. Keyin qo'lingizga tushsa ham o'ylamay otadigan bo'lasiz. Demak, shuning uchun birodarlarga aytamiz, chiqib kelib otinglar mad edotlab o'tganinglarda qalbinglardan qo'rquvlar chiqib ketadi. Xo'p, mana Afg'oniston diyorlari uzoq deyishinglar mumkin. Qiyin bu yerga kelish desanglar, uzoq deyardinglar oldin. Mana Alloh taolo Shomni ham ochib qo'ydi. Shom diyorlarida mana birodarlar ta'lim olyaptilar mana qancha minglab odamlar butun dunyodan yopirilib kelyapti mana. Minglab, minglab musulmonlar. Ana Alloh subhanahu va taolo ochib qo'ydi mana. Kiring ta'lim oling, ana shundan oling, otishlarda o'rganing, ta'limlarni oling va qayting. Vatanlaringizga qaytaning, ana ta'lim olib. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo dinini oliy qilish uchun ana shundan o'rganing va ana yerda sizdan qo'rquvlar ketadi. Inson otgandan keyin qo'rquv ketadi. Yana hadisda bir narsaga e'tibor berishlik berish kerakki, ogoh bo'ling, otish quvvat otishdadir deyapti. Payg'ambar islomni bu ham bir mo'jizalardan bo'lsa kerakki, e, bu kishi aytmadiki, ogoh bo'ling, quvvat bu kamon otishda demadi-da, yoki qilishda demadi. Umum qilib aytdi, umumiy qilib aytdi, xoslab aytmadi. Ogoh bo'ling, quvvat otishda dedi. Ya'ni bu bilan o'z-o'zidan qiyomatgacha bo'lgan hamma qurolni o'z ichiga oladi. Demak, qancha ko'p qurolingiz bo'lsa, shuncha quvvatingiz bor. unga ham qaratib yuborasiz, bunga ham qaratib yuborasiz, bunga ham qaratib yuborasiz, hammasi qo'rqoradi, qo'lini ko'taradi. Qurol bo'lsa-da, bir birodar aytadi, biz faqat ko'tarilib yuribmiz-ku bu qurol, hech bir foydasi gohida jim turganga o'xshaydi bu, ishlatmayotgan, ishlatmaymiz doim deganda aytadiki bir birodar, ya'ni buni o'zi turishi ish deb. Qurolda o'zi turishi ish ekanda, dushman o'zi turishidan qo'rqar ekan qurolda. Bir birodar aytadi, shu favjilar bilan deydi, to'g'ri kelib qolganimda deydi, favjilar bilan deydi. ikkita farji, ikkita uchta farji to'g'ri keladi dedi Peshavorda. Shunday qildim dedi, hali qo'limda telefon bor edi cho'ntagimda dedi. Telefonim shunday qaratganimda qochib qo'lini ko'taryapti. La ilaha illalloh deb qo'lini ko'taryapti. Ya'ni u o'shada o'shada nima deb o'ylayapti ular? Ya'ni shuni qurol deb o'ylab qochib ketib qolyapti. Shuni pistolet deb o'ylayapti, telefondan qochyapti. Ya'ni quvvatni otishda-da. Shunday birodarlar bo'lgan, atirlar, atirdagi bombaga o'xshagan atirlarda ko'rsatib qochib ketganlar bo'lgan birodarlar. Yo'q, qochib kofirlar qo'rqib ketgan. Ya'ni bu otishda quvvat bor. Qani qo'rqadi hammasi. Alhamdulillah. <clears throat> Shuning uchun birodarlarga ham aytamizki, mana eshitgan so'zlarimizni eshitgan har bir birodarlarga yetkazimiz keladiki, bu yerda birodarlar nafaqat erkaklar, balki ayollarimiz ham mana o'tyapti alhamdulillah. Allohni izni bilan bu yerda mana jihat maydonida hal-hal nimalari bor, avtomatlar bor, hal-hal yengil og'ir qurol, hamma qurol bor alhamdulillah. Pistoletlar ham xilma-xili bor. Nima otishyapti, o'rganilyapti, mana alhamdulillah. Alloh subhanahu va taolo shunday hijrat maydonida shu ne'matni berib qo'ydi. bizning vatanda katta-katta kartoshka bozor, piyoz bozor yoki alinaqa bozor bo'lsa, bozorlar katta katta. Bu yerda nima? Qurol bozorlari shunaqa. Optim optim sotadi o'qlarni ham, hamma narsani og'ir qurol, yengil qurol. Alhamdulillah, bu ham Allohning ne'mati. Xo'p, endi navbatdagi yana jihodga yordam berish vositasi bu 24-vositasi tez tibbiy yordam ko'rsatish usullarini o'rganmoqlik. Ko'pchilik hollarda mujohidlar kasalxona va yuqori darajali tibbiy yordam ko'rsatuvchi shifoxonalarga murojaat etish imkoniyatidan mahrum ular. Ya'ni bu mujohid holati boladi bo'ladiki, ko'p jangga holatlarda u mujohidga bir o'qitadigan bo'lsa, u shunaqa bir g'arib holatdagi u mujohidga skorib pomish kelmas ekan. Shaharda nimaga tutib, vohimaga tutib. U vatani keladi, lekin mujohid shunaqa g'arib unga kelmas ekan. Ana shu holatlarda dedi, ya'ni tez yordam, tibbiy yordamlar kerak bo'ladi mujohidga deyapti. Zahmiy bo'lgan vaqtda. Mana shuni o'rganish ham jihodga yordam berish bitta vositasi bo'ladi deydi. Mujohidlar ham bu yerda xos xitob qilyapti. Mujohidlar dedi. bu yerda anvar avlaki o'rganinglar deyapti. Tez yordamda o'rganinglar. Har biringlar o'rganinglar deyapti. Chunki bu narsa kerak bo'ladi deyapti. O'zingizlarga ham boshqasiga ham kerak bo'ladi. Doim sizlarga shifoxona yo'q unaqa. Orib qolsa borib nimaga al-hakimga boryapti kelma deydigan yer yo'q bu yer. Unaqa lecheniya yerlari yo'q-da bu yerda. Lekin nima? Bu yerda demak ana shu chiniqishligimiz kerak bo'ladi, o'zimiz o'rganishligimiz kerak bo'lar ekan tez yordamlarda ham. Bu xos xitob bu. Endi ommata musulmonlarga xitob qilyaptiki, jihodga kelmoqchi bo'lganlarga ham ilmni imkoniyat bo'lsa kelayotgan yerlaringizda o'rganib olinglar deyapti. Haqiqatni shu o'rindan aytib o'tamizki, hijrat kelayotgan musulmon va musulmonalarga ham aytamizki, birodarlarga ham bizlar vatanlarda masalan kurslar bor. Kelyapti masalan 3 oylik, 4 oylik kurslar bor. Bekor turilmasa nima qilinsin? Shuni Alloh uchun niyat qilinsa, shunga ajri bor albatta. Nima qilinsin? o'rganilsa masalan tish doktorlar kerak bu yerga mujohidlarga, ha tish doktorlar kerak, ya'ni yana boshqa-boshqa hamma sohada kerak. Shu biror bir sohalarda hech bo'lmasa yengilini 3 oy 4 oylik kursini bo'lsa o'rganib olsin Qizlar ham, muslimalar ham, hatto imkoniyatlar borki, biz vatanda ayollar alohida 5-6 yig'ilib turib, ozgina mablag' berilsa, shu mablag'ga o'rgatadi kurslarni. 10 kun, 15, 20 kunlik bir oylik kurslar bor. Ana shu yerlarda nima qilsa bo'ladi? Ta'limini olsa bo'ladi, medsestralik ilmini olsa bo'ladi masalan. Ya'ni ularni ham foydasi bor masalan. Ay shunga o'xshagan imkoniyatlar bor bo'lsa, demak o'rganib olsin deyapti, shu yerga kelib o'rgatsin. Ko'plagan hozir nimalarni ko'rasizki dedi, shu fanlarga kirishdan oldin, tibbiyot kirishdan oldin men o'rgansam musulmonlarga yordam berishni qilaman dedi, dedi, keyinchalik faqat cho'ntagiga ishlab qoladi dedi. Ya'ni unday qilamasin. Shu shu vaqtda demak tabib tabibalarga ham hozirgi kunda farz bo'ladiki, mujohidlarga borib yordam berishligi. Xo'p, navbatdagi jihodga yordam berishlikni turi 25 vositasi bu jihod fiqhini o'rganmoqlik. Fiqhul jihod o'rganmoqlik. Ya'ni jihod fiqhini o'rganmoqlik quyidagilarni o'z ichiga oladi. Ulamolarni mujohidlar va ular qarshisida turgan muammolarga nisbatan fatvolarini, jihodning bugungi ko'rinishi va ahvoliga nisbatan fatvolari, jihodiy amaliyotlar olib borilayotgan yurt ahvoli, tinch aholi masalasi hamda ularga yetish mumkin bo'lgan zararlar masalasi nomusulmon bo'lgan davlatlar bilan o'zaro xavfsizlik kelishuvlari, imomning yo'qligida jihod qilish masalasi, hozirgi kunda musulmon davlatlarning tutgan o'rni, ahvol va hokazo masalalari. Bu masalalar haqida o'rganmoqlik ham zarur bo'lgan omillar. Yuqorida mazkur bo'lgan masalalarni o'rganishlik ham, ya'ni zarur ilmlardan. Shunda yana hozirgi kunda jihod yo'lini aniqlashtiruvchi masalalar bilan shug'ullanuvchi ulamolarni va mutafakkirlarning fikrlarini ham o'rganmoqlik lozim bo'ladi. Ya'ni xullas fiqhul jihodda, jihod fiqhini o'rganishi kerak bo'ladi. G'animat ilmlari, fay ilmlari, ya'ni kimni o'ldiramiz, kimni o'ldirmaymiz, kimga qaratamiz qurolimizni? Ya'ni jihodni kamolati nima bu? Ya'ni qaysi vaqtda biz ya'ni qurolni kimga ishlatamiz, qanaqa ishlatamiz? Buni hokazo, ya'ni batafsil o'rganishimiz kerak, uni alohida darslar bilan. Ya'ni xullas fiqhul jihodni nima qilish kerak ekan, o'rganishi kerak bo'ladi mujohid odam. Chunki kishi e, qilayotgan amalidan oldin avval uni ilmini o'rganishlik vojib bo'ladi. Hamma amalda. Bu ulamolarning ijmosi bu. Hamma amali, qaysi amali kirishdan oldin avval uni ilmini o'rganishlik kerak bo'ladi. Kitob sunnatga muvofiq bo'lgan ilmini o'rganishlik kerak bo'ladi. To'g'ri amalingiz qabul bo'lishi uchun. Albatta jihatdan bu ibodat, xuddi namozni hamki payg'ambar alayhisalom ko'rsatganda o'qimasangiz, kitob sunnatga muvofiq qilmasangiz qabul bo'lmagani kabi, jihodni ham kitob sunnatga muvofiq qilmasangiz qabul bo'lmaydi. Navbatdagi vosita, 26-vosita mujohidlarga panoh berish va ularni qo'llab-quvvatlashlik. Alloh subhanahu va taolo bu haqida shunday dedi: Dar haqiqat iymon keltirganlar, hijrat qilganlar va moli jonlari ila Alloh yo'lida jihad qilgan zotlar va muhojirlarga uy-joy berib yordam qilgan zotlar ana o'shalar bir-birlariga do'stdirlar dedi. Ya'ni mana bu oyat Alloh taolo ansonlarga maqtayapti. Ya'ni muhojirlarga, mujohidlarga uy-joy berib yordam qilgan zotlar deyapti. Shular mujohidlar bilan birga bo'ladi. Muhojirlar bilan ba'si-ba'sidan bir-biriga do'st ular. Demak, qachoniki mujohidlar xavf ostida qolsalar, biz ularga himoya ko'rsatmoqligimiz shart bo'ladi. To'g'ri, bunday himoya bizga juda qimmatga tushmoq mumkin. Ammo bu bizning Alloh yo'lida qilgan qurbonligimiz bo'lib qoladi. Masalan, toliblarda oladigan bo'lsak ham, toliblar ham mana shu muhojirlarga joy beraman deb ularga qiymatga tushdi. Usoma bin Laden saqlayman deb, yana boshqa muhojirlar saqlayman deb butun davlati qulab ketdi ularda. Qiymatga tushdi. Lekin ular Alloh rizosi uchun mana shu ishni qilgan edi. Demak, bu mag'lubiyat emas, balki g'alabadir. Chunki Allohning nazarda biz g'alaba qozondik. Biz Allohning buyruqlariga qat'iy bo'ysungan holda qanchalik moddiy va ma'naviy zarar ko'rsak ham, u zarar hisoblanmaydi. Alloh taolo darajamizni oshiradi, albatta Alloh bizga keyin izzatimizni qaytarib beradi. Faqat Alloh taolo nima qiladi? Imtihon qiladi Alloh subhanahu va taolo. Xo'p, shu o'rinda yana aytib o'tamizki, mujohidlar ansorsiz jihad qila olmaydi. Mana mana bu yerda mana 10 yil, 15 yil muhojir mujohidlar bor, ansorlar jangga bormasa, ularsiz bo'lmaydi jang. Ular tartib qilmasa bo'lmaydi. Demak, xuddi shunga o'xshab vatanni ham bizga ansorlar kerak. Vatandagi musulmonlarga xitob qilamizki, qachon mujohidlar keladi kutayotgan birodarlarganda, inshaalloh birodarlar borgan sizlar shu mujohidlardan yuz o'girib qochadigan bo'lish kerak emas, balki ularga ansonlik ruhda tarbiyalaninglar. Erkagu, ayoli, yosh bolalaringlar, hammanglar. E, mujohidlarga ansonlik qilaman deb shu ruhda tarbiyalansa, ansor bo'linsa, qurbonlik qilmasa, keyin inshaalloh bir ish bo'ladi. Bitta aloqa yo'q bo'lgungacha. Ansoriydan qo'qishlik kerak emas. Ansorlik qilib bitta qurbonlik qilinsa ham, bitta uchini yoqib olsak, bitta o't ketkizib olsak, mana Suriyada biz yurgan vaqtimizda hayoliga kelmagan, biron hayoli kelmas u yerda jihad boshlanishdi. Shunaqa holat edi. Lekin Allohning izni bilan boshlanib ketdi mana bugungi kunda. Butun dunyoda uyg'onyapti. Demak, biz o'rta Osiyoda ham bitta o't qo'yib yuborsak, bitta boshlansa, avjlanib ketadi inshaalloh. Demak, ansorlik qilishlik kerak. Ansor bo'lmasa muhojir hech qila olmaydi bor bu yerda. Ya'ni bu yerda o'z-o'zidan garchi vatandan chiqib ketgan bo'lsa ham mujohidlar endi o'zini vataniga muhojir sifatida boradi hozir. Ya'ni o'zini o'zini uyiga borib endi bechora demoqchim o'zini uyiga borib yasha olmaydi-yu. Ansorlik qila olmaydi bari qiyin uni holati. maxfiy yurat borsa ham shunga nima qilishi kerak bo'ladi? Ansor bo'lishga Mujohidligini sezib qolsangiz, uni omonat saqlang, ehtiyot qiling, uni panohingizga oling. Demak, navbatdagi bu jihodga yordam berishning vositasi bo'ladi bu. Hop, navbatdagi endi vosita, 27-vosita bu. Mujohid odam do'st va dushmanlik haqidagi e'tiqodini takomil qilmoqligi kerak bo'ladi. Ya'ni bu ham bir jihatda tur hisoblanadiki, bu muhim masaladan do'st dushmanlikni takomillashtirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizning Allohga uning payg'ambariga va iymon keltirganlarga bo'lgan xayrxohligimiz hamda bizning kofirlarga va ularning xudolariga bo'lgan g'azabimiz yoki befarqligimiz islom ummati orasida o'zining e'tiboriga va o'rniga ega bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, sizlar uchun Ibrohim va u bilan birga bo'lgan kishilarda ularning kofirlarga qilgan munosabatlarida go'zal namuna bordir. Ya'ni Ibrohim alayhisalom nima degan ularga, kofirlarga? Eslangiz, ular o'z qavmlariga dara haqiqat bizlar sizlardan va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlaringizdan bezormiz degan edi. Sizlardan ham ibodat qilayotgan tog'otinglardan ham bizlar bezormiz. Bizlar bilan sizlarda oranglarda endi nima bo'ldi? Biz sizlarni inkor etdik. Oramizda endi adovat, dushmanchilik boshlandi. To sizlar Allohga iymon keltirmaguninglargacha, yakka Allohga ibodat qilmaguninglarcha oramizda endi do'stlik yo'q, balki adovat va yomon ko'rish zohir bo'ldi deb ochiq ularga e'lon qilgan edi. Mana Ibrohim alayhisolamning da'vati. Mana shunda go'zal namuna bor deyapti. Mana shunda go'zal namuna bor deyapti. Demak, ana shu kofirlarga bo'lgan o'zimizni ochiq e'lonligimiz qilishimiz kerak. Do'st dushmanlik nimalarni mafkuralarini yaxshi tushunishimiz kerak. Shayx Anvar avlakka yana boshqa bir nimasi ham juda bir chiroyli javob beryaptiki, mana ba'zi bir ihvollarga, hizb ut tahrirlarga ham raddiya beryaptiki, ya'ni ba'zilar aytadiki, dedi, bizlar ana shu parlamentga kirib, u yo'l bilan siyosat yo'llari bilan davlatni quramiz, islomiy davlat quramiz, deyotganlarga aytayaptiki, biz ularga savol beramiz, deyapti. Ularga bilan qarshi jang qilasanmi o'zi? Desa dedi, "Yo'q" dedi. Nimaga? Ular bilan kelishganman dedi. Kelishib ishlatdi kufr bilan. Endi uni ichida ishlagandan kelishib ishlaydi. E, endi senga savol deyapti. Ular bilan kelishgan bo'lsang, sulh qilinsa, ahd tilashilgan bo'lsa, unga xiyonat qilish bo'lmaydimi u narsa? Ularga qarshi endi urush, ichidan turib ularga qarshi bo'lishlik Ahdni buzish kerak emasmi musulmon odam deydi. Sen o'zi sen sulhni buzishlik kerak emas agar qilingan bo'lsa. Aslan sening o'zi sulhing aslan sharam emas. Endi sharan deb olganda ham endi unga qanday aldaysan, xiyonat qilasan. U bir. Ikkinchidan dedi hech qachon islom munofiqlar tutgan yo'lda tutmaydi. Mana hatto kofirlarni ham qo'shirno ichidagi mardlari munofiq yo'lni tutmagan. Mana Hind ham oldin Hindda nima bo'lgan? Kofir ayol bo'lgan. kofir ayol bo'lgan vaqtida yahudiylar kelib Madinadan aytdiki, shunday bir yo'li bor, musulmonlikni zohirda ko'rsatamiz, ichiga kiramiz, ular ichidagi ma'lumotlar bilamiz deganda, mena dedi, shu ishni qilaman dedi. Ya'ni o'ziga uni narsani pastkashlik deb sanadi. Ya'ni kofirlar ham hatto past sanadi. Musulmonning ichiga musulmon bo'lib kirishdi. Uni ichiga kirib o'zining g'oyasini qurishdi. Ochiq ular ham e'lon qilgan o'zining kofirligini, o'zining ularga dushmanligini. Lekin yahudiylar mana bu usul tab kelgan. Ya'ni dushmanga uni uni shaklida bo'lib ichiga kirib, uni ichida o'zini g'oyasini olib kirishlikka harakat qilish edi. Ya'ni biz deyapti musulmonlar unaqa g'oyamizga yetkazmaymiz deyapti. Ya'ni biz ularni ichiga kirib olib, ular kiyimini kiyib olib, ularning orasida yurib, u munofiqcha uslub bo'ladi deyapti. Biz ochiq yetkazamiz. Mana Ibrohim alayhisalom biz sendan ham ibodat qilib, tovug'ingdan ham biz bezormiz deb turib, biz ochiq aytamiz, ochiq shariatimizni e'lon qilamiz, jang qilamiz, jihod orqali o'zimizni quramiz, deyapti. Ya'ni biz o'zimizning maqsadimizni boshdan ochiq aytamiz insonlarga. Unaqa munofiqona yo'l tutmaymiz, deyapti. Hatto shu Qushnochidagi mart kofirlar ham hatto bu yo'l tutmagan, deyapti. Qanday sen o'shunchalik ham bir g'ururing yo'qmi, deyapti-da. De. Demak, do'st dushmanlikni biz nima qilaylik? Takomillashtiraylik. Ya'ni bu kishi aytadi, qanchadan qancha meni ixvonim muslimlar do'stlarim bor dedi. Shu shunaqa qilib davlat ichiga kirib islomni quraman deb. Hali odam dedi o'zi shunaqa mushriklar bilan, tog'utlar bilan yaqin olgandan keyin ta'sir olar ekan dedi. Oxiri dedi o'zi ham shulardan bittasi bo'lib qolyapti ular dedi. Tanagalaridan qanchasi o'shalardan bittalaridan bo'lib ketishdi dedi. Bora-bora oxiri ochiq ixvonlardan ham kattalar chiqib dedi, demokratiya nessa bo'laveradi ham deyshtdi deyapti. demokratlashtsa ham bo'laveradi. Xalq nimani xohlasa shu bilan yashayveramiz deyishgacha borildi, deyapti. Chunki baribir nima bo'ladi? Ta'sir o'tadi. Chunki mana boya aytib o'tganimizdek, ey Muhammad alayhisalom, "Valan tarda ankal yahud va lan hatta tattabi'a millatahum." Ya'ni ey Muhammad alayhisalom, hargiz deyapti. Hech qachon sizlar rozi bo'lmaydi, siz to yahud va nasorani yo'liga tobe bo'lmaguningizcha siz hech qachon rozi bo'lmaydi ular. Qul inna hudallohi huval huda. Siz ayting, Alloh hidoyati mana shu hidoyat. Ya'ni Qur'on hidoyat, shirk keltirmaslik. Ha, haqqi millat Ibrohim, millat Ibrohim deymiz. Mana millat Ibrohim. Millat Ibrohim boshida e'lon qilgan. Ey, sizlar sizlar ibodat qilayotgan narsalardan bezorman degan. Hamma Ibrohim alayhisolamda o'zini farzand ekanligini e'lon qiladi. Mana haqqi hozir kofirlar diplom beryapti, kofir mamlakatlar. Bu mufti, bu olim, bu zo'r odam. Muftiylar deb har xil doktorlar yo'qlanilyapti, qog'ozlar berilyapti. Nimaga kofir mamlakatlar ularga shu zvaniyalarni beryapti? Chunki ular haqqi Ibrohim alayhisalomda aytgan gapini aytgan bo'lganda bemasdi ular. Fohobizm, terrorizm deb unga tamg'alar bosilardi. Ibrohim alayhisalom aytgan gapni aytsinchi? U bizga yo'q dedi, Yevropada ham erkinlik bor dinga, Rossiyada ham imkon bor, u yerda ham imkon, yo Saudiyada ham imkon bor boshqa. Siz chiqib aytingchi, bu ana shu kufrga sendan bezor emas, sen ibodat qilayotgan, senga bu shirk bu odamlar da'vat qilingchi, bir kim qo'yamiz ekan. Ha, конечно, unga aralashmaganingizda u ham aralashmaydi-da. u o'zining diniga unga qo'ysiz, men ham aralashmayman desangiz, u o'zi demokrat mamlakatlar inamaydida. Hamma ham endi Karimov darajasiga chiqmaganda-ku kufrda ham. Demak, tushunali biz demak o'zimiz nimamizni takomillashtirishimiz kerak bo'ladi. Kofirlarga nisbatan shunaqa bir qattiq adovat turishimiz kerak. Ularga munofiqona yo'l tutmas ekanmiz, biz o'zimiz ochiq manhajimizni e'lon qilamiz, maqsadimizni e'lon qilamiz va ularni rahmining ostida turib, xizmat qilib unaqa qilmas ekanmiz. Biz ochiq oydin demak, o'zimizni manhajlarimizni aytib, hadaflarimizni aytib, ularga shunaqa bir nima qilamiz ekan. O'zimiz ultimatumlarimizni qo'yamiz ularga biz. Shayxul Islom Ibn Taymiya shunday deydi. Biz mu'minlarni agar ular bizlarga nisbatan nohaqlik qilsalar ham yaxshi ko'rmoqimiz. va kofirlarni esa bizlarga nisbatan garchi ular bizga yaxshi muomalada bo'lsalarda, ularni yomon ko'rmoqligimiz lozim. Biz bir narsani aniq bilmoqligimiz lozimki, agar bizning qalbimizda kofirlarga nisbatan zarracha mehr bor ekan, Alloh bizga nusrat bermaydi. Shuningdek, Allohning payg'ambarlari va ularning safdoshlari Allohga to'liq bo'ysunmagunlaricha va kofirlarga nisbatan to'liq mukammal nafratni qalblarida joy qilmagunlargacha Alloh ularga g'alaba bermaydi dedi. bermagan, g'alaba bermagan payg'ambarlarga ham, u sahobalarga ham bermagan tomonasi sifat bo'lmagungacha deyapti. Ya'ni Alloh yo'lida yaxshi ko'rish, Alloh yo'lida yomon ko'rishlik. Lekin mana bu narsa bugungi kunda ajib subhanalloh juda g'arib bo'ldi mana bu holat. Juda ko'p insonlar mana shunda adashib ketishdi. Mana shu fitna qattiq fitna bo'ldi. Yani juda ko'p dindor insonlar nima qiladi? O'zini maqsad shayton ularga yo'l topib beryaptida sekin zolimlarga moyillashyapti. Zolimlarga moyillashadi, shularga sekin yumshoqlik qiladi, dinini shularga qarab burib yetkizib yetkizib, shularni rahmini ostida da'vat qiladigan bo'lib qolgan. Shular rahmani ostida kofirlarga nisbatan ular yonida yurgan ekan, bora-bora ularga nisbatan muhabbatdan tushib qolgan. Ularga nisbatan nafrat uyg'onmay qoladi. Ular bilan bitta yuravergandan keyin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih hadisdagi Ana bariu min kulli muslimin bayna zuhrul mushrikin. mushriklarda orasida yashayotgan har bir musulmondan men bezorman dedi. Har biridan men bezorman dedi. Har bir musulmondan mushriklar orasida yashaydi. Nimaga? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'tinglar bir-birini ko'rmaydigan darajada mumkin emas edi. O'tinglar bir-birini ko'rsa, ya'ni shunchalik ular chiroqi ko'rinib turadi, ham yaqin masofa. Ya'ni hadisda ma'nosi yaqin yerda ular bilan bir yerlarda turish mumkin emas. Chunki ta'sir o'tadi. ta'siri bo'ladi. Kofirlarga nisbatan ta'siri bo'ladi. Kofirlarda nima sizga ta'sir o'tadi. Shuning uchun nima qilish kerak bo'ladi? Inson ehtiyot bo'lishi kerak bo'ladi kofirlar orasida yashashlikdan. Payg'ambar sollallohu mana bu hadislar qattiq. Men bir ba'zi ulamolar aytgan ekan, ba'zi hadislarni o'zini asl holatda tarjima qilishga ta'vil qilmasdan degan ekan. Shunda qattiqlik qoladi degan ekan. Payg'ambar sollallohu bezorman deyapti u yerda. Men bezorman, bariyman deyapti. Mana shu bari kalimasini hatto Ibrohim alayhissalom ishlatgan o'z mushriklarga. Men sizlardan bezorman deb. Ya'ni qattiq gapda mana bu narsa his qilish kerak mana bu hadisning ma'nosini ham. Ya'ni illo uzrlilar mustasno. Illo kufr yutlar ketgan bo'lsa ham uzr bilan ana shular bor qolgan bo'lsa, g'oyib odamni uzri o'zi bilan degan bir qoida bor. Ya'ni o'z uzr bo'lsa u mustasno endi. Biz endi umumiy aytyapmiz. Ya'ni umumiy ana shu beuzr bo'lganlar ham beuzrlarga tegishli gapni aytyapmiz. Endi uzr borlar o'zimizdan bundan mustasno. Navbatdagi vosita 28 vosita bu. asir musulmonlarga nisbatan burchlarimizni ado qilishlik. Bu ham jihodga yordam berishdi, bitta turi hisoblanadi. Payg'ambar sollallohu aytganlarki, Imom Buxoriy rivoyatida asirlaringizni ozod etinglar degan. Ya'ni bu yerda lafz umumiy buyruq bo'lganligi uchun, ya'ni imkon, imk, bor imkoniyatlar bilan ularni ozod etinglar dedi. Ya'ni buni sharhida ulamolar aytadi. Xoh ularga hatto deydi, pul berib bo'lsa ham ozod etinglar dedi. Pul berishlik imkoniyatlari bo'lsa. Ba'zi mamlakatlar bor, pul uchun hamma narsasini sotadi. dinini ham sotadi, millatini ham sotadi, hamma narsasini sotadi-da pul uchun. Shunaqa va bilasizlar, hozirgi vaqtda pul bilan ko'p narsaga yetsa bo'ladi. Chunki pul hozir eng katta ilohlik bo'lib turgan davrda yashayapmiz. Ya'ni demak, bundan kelib chiqadiki, deya bu yerda bu shayx aytadi, qancha masalan musulmonlar bor, nohaqdan qamalgan, qancha mujohidlar bor dedi, sen deydi bema'ni masraf qilib yurasan pullaringni deyapti. Uy solib, mashina olib boshlas. Shu pulingni ma'lum bir miqdorni hashasang, shu shu birodaring turmadan chiqib kelsang bo'ladi, deyapti ba'zi yurtlarda. Hamma mamlakatdan O'zbekiston emas u. <laughs> O'zbekiston haqiqatan Alloh kifoya qilsang, badbaxtkanimga haqiqatan unga amnistiya ham tushirmaydi musulmonlarga. Shu terrorizm bilan tushganga xossatan nafaqat terrorizm, sal dindor bo'lish qolsa bo'ldi. Vahobiylik nimasini qo'yat tamg'asini, ket 20-30 cho'zaveradi, tugasa ham muddatini. Lekin boshqa mamlakatlar yo'lini qilsiz bo'ladi-da. Qolgan mamlakatlarda pul bilan yo'lini qilsa bo'ladi. Shunaqa o'rinlarda deyapti, pulini beraversa ham nima qiling? olib chiqib keting, asirlarni olib ketishga harakat qilinglar deyapti. Endi qurol bilan kirish imkoni bor yerlarda qurol bilan kiriladi. Qurol bilan kirib ozod qilinadi. Hatto dunyoda deyapti, ulamolar aytayapti, bitta asir qolsa ham jihod bizdan tushmaydi, farzandligi soqit bo'lmaydi, deyapti. Farzandligi soqit bo'lmaydi. Shu bitta asirni ham ozod qilingunimizcha jang qilamiz. Navbatdagi jihodni vositasi bu 29-vositasi jihodga yordam berishlik. Bu internet jihodi. internet, ya'ni Anwar Avlaki rahimahulloh Alloh shahodatini qabul qilsin. Bu kishi Alloh taolaning hamma qurol jihodga chiqavermaganda lekin musulmonlar, shu musulmonlarga yo'llar topib berganda, xuddi boy bir shunday tasavvur qilyapman bu kishini, misol emas, bir hashar bilan uy solayotgan bo'lsa, bitta odam hasharga chiroyli oppoq ko'ylaklarni kiyib, kuyov bola bo'lib kelgan bo'lsa, shunga ham ish topib berganda, hali bu bekar keting demagan, hech bo'lmasa suv olib kelib degan dedi. Ya'ni bekar turmang deyapti-da. Bu kishi shu hammaga ish topib berganda jihodga yordam beradi, ya'ni. Qarang, hatto shu yerda aytayapti bu kishi navbatdagi bu internet jihodi deyapti. Xo'p, mujohidlarga ham e, bu yerda aytayapti, targ'ibotlarlar kuchaytiriladi dedi. Chunki e, targ'ibot orqali deyapti, bugun internet katta ne'mat bo'lib qoldi deyapti. Juda ko'p yerga targ'ibot orqali yetkizsa bo'ladi deyapti. O'zimizning jihodiy fikrlarimiz deyapti. Va shu o'rinda deyapti, endi tashqarida musulmonlarga xitob qilyapti. Jihod maydonida bo'lmaganlarga aytayaptiki, e, sizlarda ham bir imkoniyat borki, hech bo'lmasa internet mujohid bo'linglar deyapti. Mayli kelib qurol olmasanglar, internetda o'tirib deyapti. Masalan, deyapti, internetda shunaqa nimasalar forumlar ochinglar deyapti. O'zaro ma'lumot alishadigan shunaqa bir nimalar bor uyda. Uni internet shug'ullanganlar yaxshi biladi. Onlaynlar bor, masalan, shu gaplashib, qurib, aloqalar tiklab, jihodiy maqolalar tarqating, jihodiy yangiliklar tarqating, dunyoda bo'lib turgan yangi-yangi jihodiy ma'lumotlar tarqating dunyoga deyapti. qanaqa uslubda bo'lsa ham, gazeta qilib chiqarasizmi yoki uni diskka qilib tarqatasizmi? Yo'llar har xil yo'llari bilan. Internetda o'tirib tarqatavering, deyapti yerga. Hech bo'lmasa internet mujohid bo'ling, deyapti. Bu ham deyapti, katta yordam, lekin buni past sanamang, deyapti. Mana bir shayxlar aytadi, hatto Al-Qoidada shayxlarda shayxlar ham aytardiki, jihodni yarmi bu targ'ibot dedi. Targ'ibotni hozir asosiy qismi bu internetda. targ'ibotingiz yetkazadigan asosiy o'rtadagi vosita bu internet bo'lyapti. Sovuq urush, media urushi. Ha, xalodniy vayna. Bunda kofirlar ham butun o'zini targ'ibotini shu internet orqali tarqatyapti. Ularda ko'p endi imkoniyat, radio bo'lsin, televideniya bo'lsin, bizda u narsa imkoniyat yo'q bo'lsa-da, lekin internetni Alloh taolo ne'mat bo'ldi bizga bu tarafdan. Ular o'zini foydasiga chiqarganida, lekin mujohidlar mana oxirgi yillarda alhamdulillah internetdan zo'r foydalanyapti. Butun dunyoga o'zida bo'lgan axborotlar tarqata olyapti. kofirlar qilgan tuhmatlarni ham o'zlar raddiya bera olyapti. Ya'ni unaqa emasligini yetkiza olyapti. Alhamdulillah. Va internet orqali bugungi kunda hatto jihad maydonlarida ba'zi amaliyotlarda biz eshitmasa eshitmay qolyapmiz-ku, lekin biz butun dunyo eshitib olyapti. Alhamdulillah internet orqali. Ya'ni alhamdulillah, ya'ni shunchalik tez tarqalyapti xabarlar. Allohga hamdlar bo'lsin. <coughs> Demak, bundan ham yaxshi foydalanishimiz kerak bo'ladi, demak. Internetdan ham yaxshi foydalanishimiz kerak bo'ladi. Bu ham jihodga yordam berishlik bo'lyapti. Demak, masalan, xossatan mana bu endi o'zbek zabolar ko'p bizni eshitganlik uchun shuning uchun o'zbeklarga gapiramiz endi ko'proq. Masalan, o'zbekcha saytlardan ko'paytirishlik kerak. Jihodiy saytlarda masalan. Ha, ochish kerak, yana ochib ochiq ochinglar. Shu jihodiy saytlar ochish kerak, shu ilmni bilganlar ochish kerak. Masalan, shu ma'ruzalarni montajda qilish bitta mujohidlar bilan ishlashi kerak emas. Qolganlar ham harakat qilaverish kerak. Harakat qilib hamma musulmonlar, chunki tashqarida imkoniyat katta. Tashqarida imkoniyat katta, ya'ni ko'p narsani ishlashlik, internetlarda ish qilishlikka. Bu yerdagi skorost umuman sekin. Shuni bilib qo'yishlik kerakda. Shu o'rinda aytib o'tamizki, ba'zi saytlarimizda masalan, rasmiy saytlarda bo'lsin, kechikib qolayotgan bo'lsa ba'zi narsalar. Ya'ni bu yerda ko'p internet muammosi bo'ladi. Tezlikda ko'p muammo bor, internet muammosi bor bu yerda. Ya'ni tashqarilarda ko'p imkoniyat bor bu narsalarga. Xo'p, mana shu yerda to'xtatamiz darsimizni. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ga mana shu vositalarda hamma turi bilan yordam berishni Alloh taolo nasib qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. www.sodiqlar.info